بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع فقلت الصين إلى الآخر Evet İzzi'den 30. dersimize geldik. Ecvef konusunu okumaya devam ediyoruz. Geldik bina-i meçhule. Yani Ecvef'in fi'le mazisi tabi şu anda fi'le maziyi okuyoruz. Ecvef fi'le mazi bir de mücerred olursa tabi. Şu anda biz mücerredi okuyoruz. Sülasiye mücerred fi'le mazi. Daha mudara'ya gelmedik. Ecvef'in mudara'ına gelmedik yani. Ha konumuz ecvef'in fi'li mazisi. Sülasiye mücerred ecvef fi'li mazi. Konumuz bu. Ve iza beneytehu ve iza ne zaman ki beneyte bina edersen beneyte nasarte gibi beneyte sen bina edersen hu onu yani sülasiye mücerrede mazi yani ecvefin sülasiye mücerrede mazisini bina edersen hu yani o o işlediğimiz sülasiye mücerrede mazi ecvefin ne için bina edersen lil mef'uli mef'ul için bina edersen yani binayı meçhul yaparsan mef'ul için bina ettiğin zaman ne oluyor fail meçhul kalıyor değil mi Fail meçhul kalıyor. Bunları biliyorsunuz artık. Oluyor binay meçhul. Binay me e, el mebniyü lil mef'ul veya binay meçhul aynı şeydir. O zaman ne yaparsın? Kesertel fa'e fa'yı kesreli yaparsın. Yani fa'ül fi'li kesreli yaparsın. Demek ki ecvefin mazisi, sülasiye mücerredi mazisi ecvef binay meçhul yaptığın zaman faül fi'li kesreli yaparsın veya şöyle de okuyabiliriz kusiretil fa'u fa'ul fiil kesreli yapılır. Her ikisi de doğrudur. Yani ve iza beneytehu lil mef'uli kesertel fa'e mef'ul için bina ettiğin zaman fa'yı kesreli yaparsın. Veya ve iza beneytehu lil mef'uli onu mef'ul için bina ettiğin zaman kusiretil fa'u o zaman fa kesreli olur. Kural budur yani. Fa kesreli olur. Minel cemii hepsinde. Bu minel cemii neyi kastediyor? Yani hepsi. İster ecvefi vavi olsun, ister ecvefi yai olsun. Bakın hepsi diyor. İster, e, ister ecvefi vavi, ister ecvefi yai. İster müfred, ister tesniye, ister ceme, ister müzekker, ister müennes, ister muhatap, ister mütekellim. Cemi ederken yani hepsi diyor. Sülasiye mücerrede maziye ecvef diyelim. Sülasiye mücerrede maziye ecvef bina mecul yapıldığı zaman faul fiili kesreli olur. Minel cemi'i tümünde yani ister vavi olsun, ister yai olsun, ister muhatap olsun, ister gaib olsun, ister mütekellim olsun, ister tesniye olsun, ister cem olsun hepsinde. Fekulte ve sen dersin. Bakın savene mesela. Önce ecve fi vavi. Savanen meçhulü ne olur? Suvine. Suvine nusire gibi. Suvine vavun kesresini makabline veriyoruz. Tabi vavun kesresini makabline verince satın dammesi gidiyor mecbur. Hani bir harf iki harekeyi birden alamaz. Bir harf iki harekeyi birden alamaz. Onun için suvine'deki vavun kesresini makabline yani saat harfine verdiğimiz zaman saatın dammesi zaten gidiyor. Ne oluyor? Sivne oluyor. Sivne. Vav sakin makabli kesralı ne yapıyoruz? Vav'ı ya'ya kalbediyoruz. Sine oluyor. Sine. Sana korudu, sine korundu. Sana muhafaza etti, sine muhafaza edildi. Veya kaleyi ele alalım. Kalenin meçhulü ne olur? Kuvvile. Kuvvile nusire gibi. Vav'ın kesresini makabline veriyoruz. Kivvile oluyor. Kivvile. Vav sakin makabli kesreli el, e, ya harfine kalbediyoruz. Ne oluyor? kile oluyor. Demek ki kale dedi, kile denildi. Kile denildi. Evet, sine. Bunun çekimi tabi sine, sina, sinu, sinet, sineta, sinne. Sinte, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintunne, sintu, sinne. Veya kaleyi çekelim. Kale, kala, kalu, kalet, kalet, şey estağfurullah meşhurunu çekeceğiz. Kile, kila, kilu ya var dikkat edin. Kile, kila, kilu, kilet, kileta, kilne. Orada ya gidiyor. Yani cem'i müennesten itibaren ya gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü iltikai sakinin. Bunları artık biliyorsunuz. Kil ne desek? Lam sakin. Çünkü lamdan sonra nuni cem'i müennes var ya. Nuni cem'i müennes kendisinden önceki harfi sakin istediği için lam burada mecbur sakin. Ha lam sakin olduğu zaman ne yapıyor? Oradaki ya sakin, lam sakin, iltikai sakinen ala gayri haddi oluyor. Orada ya gidiyor ta artık sonuna kadar ya gelemiyor çünkü hepsinde öyle. Kil ne oluyor? Kilne. Kilne. Kilta, kiltuma, kiltum. Kilti, kiltuma, kiltunna, qiltu qilna Evet. Çekimi böyle. Tekrar ediyorum. qile ya var. Bakın. qile ya var. Kila, qilu qilet kileta. İşte buraya kadar ya var. İlk beş sigada ya var. Ama Kilne'den itibaren ya gidiyor iltikai sakinenden doğru. Kilne, kilta, kiltuma, kiltum, kilti, kiltuma, kiltunna, kiltu, kilna oluyor. Meçhulün çekimi böyle. Ha, diyor ki ve i'laluhu bunun i'lalı i'lal yani değişim. Buradaki değişim i'lal. İ'lal nerede var? Ve i'laluhu bin nakli vel kalbi. Bunun i'lalı hem nakıl hem kalp. Buradaki i'lal hem nakıl var hem kalp var. Nakıl yani hareke naklediliyor. Yerinden değiştiriliyor. Mesela kuvile kuvile vavun kesresi makabline naklediliyor. Vavun kesresi makabline nakl. Bakın bir i'lal yapıldı. Bir değişiklik yapıldı. Bir i'lal yapıldı. Vavun kesresi makabline verildi. Nakledildi yani. Nakl bir. Vel kalb. Bir de vavı yaya çevirdik. Kalb yani çevirmek. Vavı yaya çevirdik. İşte iki i'lal var burada. iki değişim var. Bir, vav'ın harekesini makabline bir önceki harfine naklediyoruz. İki, vav'ı yaya kalbe diyoruz çeviriyoruz. Bin nakli vel kalb. Yani bunun yani demek istiyor ki ve i'laluhu onun i'lali yani bu sanenin i'lali. Yani ecvefe vavinin i'lali. Binay meçhulde. Ecvefe vavinin binay meçhuldeki işte bu i'lali iki şeyle oluyor. Hem nakıl hem kalbiyle. Hem hareke naklediyoruz makabline hem de orta harfi aynül fiili diyoruz ya ya ya harfine kalbediyoruz çeviriyoruz. Ve bi'a bu da buyi'adır. Beya'nın meçhulü ne oluyor? Buyi'a. Buyi'a. Ya'nın kesresini makabline naklediyoruz. Bi'a oluyor. Tabi ba'nın dammesi kendi kendine gidiyor. Biz kesreyi oraya verince o damme zaten kesreden dolayı gidiyor. Bi'a oluyor. Sadece nakıl dikkat edin. Ecvefi ya'i sadece nakıl. İşte söylüyor. Ve i'laluhu onun i'lalı yani bi bi'anın i'lalı. Yani bi bi'adan kasıt yani ecvefi ya'i. Ecvefi ya'inin i'lalı bin naklis fakat. Fakat yani sadece. Fakat sadece. Sadece nakliyle, sadece harekenin nakliyle. Sadece aynül fiilin harekesini faal fiile naklediyoruz o kadar. Bui'a oluyor bi'a. Bunun da çekimi aynen kıyla gibi veya sine gibi. Bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bi'ne. Bi'ne'de ya gidiyor. Bi'ne'de ya gidiyor. Peki burada bir sorun var. Sorun da şudur. Diyeceksiniz ki binayı malum ba'a mesela. Çektik, öğrendik. Ba'a, ba'a, ba'u. Hemen geçen dersimizde öğrendik. Ba'a, ba'a, ba'u. Ba'at, ba'ata, bi'ne. Değil mi? Çünkü dedik ki e, faale yani beya'a veya kavele faale sigasındaki ecvef e, cem'i müennesi gaibeden itibaren ta sonuna kadar o dokuz sigada ne oluyordu? Eğer vavi ise fa'uleye, ya'i ise fa'ileye götürülüyordu ve beya'a beya'ya götürüyordu ve bi'ne oluyordu. Ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne. Binayi malum bu. E meçhul da aynısı dikkat edin ba, bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bi'ne. O da bi'ne, bu da bi'ne. Yani bi'ne, o bayanlar sattılar. Bi'ne. Veya bi'ne, binay meçhul, o bayanlar satıldılar. Bi'te, sen sattın. Veya bi'te, sen satıldın. Binay malum, binay meçhul aynı kapıya geldi. Binay malum da bi'ne, binay meçhul de bi'ne. Bi'te, bi'tuma, bi'tum hepsi. Ta sonuna bi'naya kadar yani bi'neden itibaren bu son dokuz siga bina-i malumla bina-i meçhul aynı. Ha ecvefi vavide öyle değil. Niye? Çünkü ecvefi vavide ka, mesela e, bina-i malum kulne oluyor, bina-i meçhul kilne oluyor. Kulne kilne. Kulte kilte mesela. Kulte sen dedin, kilte sana denildi. Veya sen denildi. Bakın. Veya sana mesela. Sunne. Sunte. Binayi malum Sunta sen korudun. sinta sen korundun. Suntuma siz ikiniz korudunuz. Sintuma siz ikiniz korundunuz. Mesela. Suntum sizler korudunuz muhafaza ettiniz. Sintum sizler korundunuz muhafaza. Yani vavide böyle ama yaide yani bir bi'neden itibaren binay malumla binay meçhul aynıdır. Cümledeki kullanışına göre değişiyor. Yani mana değişiyor. Eğer binay malum olarak kullanırsanız manası binay malum olur. Binay meçhul olarak kullanırsanız manası binay meçhul olur. Yalnız takdir farklıdır. Takdir farklı. Nasıl? Mesela bi'te. Eğer binay malum olarak kullanırsan aslı nedir? Beya'tedir. Bi'tenin aslı beya'te oluyor. Eğer binay meçhul olarak kullanırsan aslı buyi'te oluyor. Şeyi hatırlayın وَقَدْ يَسْتَوِي لَفْزُ الْفَائِلِ وَالْمَفْعُولِ Yani bazen ismi fail ile ismi mef'ulün lafzı aynı oluyor. Hani mudaafta okuduk ya mudaaf. Mesela mu'tel kelimesi veya muhtarun kelimesi. İsmi fail ise takdir ne, nasıl olarak takdir ediyoruz? Aslı muhteyirun. İsmi mef'ul ise aslı muhteyirun takdir ediyoruz değil mi? Bu da aynen onun gibi. Bir neden itibaren ecvefe ya'i binay malumla binay meçhul tıpatıp aynıdır ama asılları farklıdır. bi'nenin aslı binay malumda beye'nedir. Binay meçhulde buyi'nedir. Ama ikisi ilal yapıldığı zaman gerekli değişiklikler yapıldığı zaman ikisi de bir bi'neye çıkıyor. Burada takdir farklıdır yani. Evet. Demek ki ve i'laluhu bi'nenin i'lalı bin nakli sadece nakil iledir fakat. Fakat yani sadece. Ve tekulu fil mudari'i. Şimdi ecvefin mudari kısmına geldik. Şimdi ecvefin mazisinin hükümlerini öğrendik. Mazide hangi elaller, hangi değişiklikler, hangi hükümler var onları öğrendik. Şimdi mudara'a geldik. Ve tekulu fil mudari'i mudara ve tekulu sen dersin fil mudari'i mudara'te dersin yani ecvefin mudara'ında. Yasunu ve yebe'u. Tabi ecvefi vavi var. Ecvefi ya'i var. İkisine de misal veriyor. Ecvefi vavide yasunu ders. Sane yasunu. Aslı nedir? Yasvunu. Yasvunu. Yansuru gibi. Yasvunu. Burada ne yapıyoruz? Vav'ın dammesini sata veriyoruz. Yasunu oluyor. Kolay. Vav'ın dammesini sata veriyoruz. Yasunu. Kale yakulu da aynı mesela. Yakulu. Yakuludur. Yakvulu. Vav'ın dammesini makabine verdik. Yakulu oldu. Yebi'u. Nedir? Yebi'udur. Yebi'u. Beya'a yebi'u aslı yebi'udur. Ya'nın kesresini ma kabline verdik. Ne oldu? Yebi'u oldu. Yebi'u. Ve i'laluhuma bu ikisinin i'lalı mudara'ate yani. Bu ikisinin yani ecvefe vavi olan yasunu ve ecvefe ya'i olan yebi'u. Bu ikisinin i'lalı bin nakli. nakli iledir. Yasunu da vavun dammasını ma kabline veriyoruz. Yebi'u'da da da ya'nın kesresini makabline veriyoruz. Yasunu oluyor yasunu, yebi'u oluyor yebi'u. Evet. Ve yehafu ve yehabu. Ha bir de bunlar var. Yani yehvefu ve yehyebu. Evet. Yani yef'alu sigası. Şimdi ya, yasbunu yef'alu sigasıydı. Yebi'u da yef'ilu sigasıydı. Kaldı yef'alu sigası. Bakın. Yef'alu sigasında ne olur? Yani fi'le mudare yef'alu da olursa. Mesela yehvefu ecvefe vavi. Ya örnek. Yehvefu Yehye bu da ecvefe yaiye örnek. Dikkat edin. Yehvefu yehyebu. Bunlar yef'alu sigasındadırlar. Yef'alu sigasındadırlar. da ne yapılır? Vav'ın fethası makabline verilir. Yehvefu. Vav'ın fethası makabline verilir. Ne olur? Yehevfu olur. Yehevfu. Yehevfu. Vav aslında harekeliydi değil mi? Bakın. Vav yehvefu. Vav harekeliydi ya. Yani. Vav aslında harekeliydi. Şu anda makabli de meftuh elife çeviriyoruz. Hani vav harekeli makabli meftuh olunca elife çevriliyordu ya. Burada da diyoruz vav aslında harekeliydi. Makabli de şu anda meftuh. Ya havfu olmuş ya. Vav'ı elife çevir ya hafu oluyor. Yehye bu da aynen. Yehye bu. Ya'nın harekesini makabline veriyor. Yeheybu oluyor. Yeheybu. Ya aslında harekeliydi. Makabli de şu anda meftuh. Elife çeviriyoruz. Yehab oluyor. Yani kısacası yef'alu veznindeki ecvefi vavi ve ecvefi yai. Yef'alu veznindeki ecvefi vavi ve ecvefi yai ne oluyor? Yahafu ve yahabu gibi oluyor. Yani yahufu ve yahibu olmuyor. Yahufu yahibu olmuyor. Yahafu yahabu oluyor. Bunu da aklınıza yazın unutmayın. Görseniz yahafu yahabu biliniz ki yef'alu veznindedir. Ecvefi bu halde gördüğünüz zaman bilin ki yef'alu veznindedir. Tabi ecvefi vavi de olabilir. Yehvefu gibi. Ecvefi ya'i de olabilir. Yehyebu gibi. Bunların manası da yahafu korkar manasında. Hafe korktu, yahafu korkar. Havefe yahvefu kökü, havefe yahvefu. Ee, yahabu aynı manada, o da korkar. Habe yahabu. Habe yahabu, yehye budur. Heybet, hani diyorlar ya falan keste heybet var. Yani korku var. Yani insan ona baktığı zaman korkuyor ondan. Onun azametinden şeyinden korkuyor. Heybet. Heybetli diyor ya, yani korku saçıyor. İşte habe korktu, yehabu korkar. Heybet korkmak manasında onun mastarı. Evet. Ve i'laluhuma bu ikisinin i'lal yani yehafu ile yehabu. Ve i'laluhuma o ikisinin yani ecvefe vavi yef'alu veznindeki ecvefe vavi ile yef'alu veznindeki ecvefe ya'i ister vavi ister ya'i olsun yef'alu veznindeki işte onların i'lalı bin nakli vel kalbi hem nakl var hem kalb var nakl nedir? Aynı fiilin harekesini makabline veriyoruz. Kalb nedir? Çeviriyoruz. Aynı fiili elife çeviriyoruz. Evet dersimiz buraya kadar yeter olsun. Çünkü ve yedhulul cazimu ona başladık mı en az e, bir buçuk sayfa sürüyor. Onun için bugünkü dersimiz az da olsa burada yeter olsun. İbareyi okuyorum. وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع فقلت الصين وإعلاله بالنقل والقلب وبيع وإعلاله بالنقل فقط وتقول في المضارع يصون ويبيع وإعلالهما بالنقل ويخاف ويهاب وإعلالهما بالنقل والقلب